والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته Nadam se da imate dobar prijem. Molim Allah Đelešanu da nagradi sve prisutne osobe, a i one koji nisu mogli večeras da nam se pridruže. Podsjećanja radi, u prethodnom izlaganju govorili smo o ispravnom vjerovanju, pa smo između ostaloga definisali koje vrste tevhida imamo u vjeri islamu, pa smo objasnili tevhid rububije, tevhid uluhije, a večeras nam ostaje treća vrsta tevhida da progovorimo malo više od njoj, a nje naziv je Tevhidul Esma i Wasifat. On u osnovi ukratko označava čvrsto ubjeđenje da Allahu Tebareke wa Ta'ala pripadaju sva imena i svojstva savršenstva, da je on daleko od svih atributa nepotpunosti i da se on svojim ličnim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima, svojstvima i imenima koja su nama poznata samo iz njegovih riječi, riječi Rasula Mustafa sallallahu alaihi ve selleme bez izmjene, bez njihovog cjelokupnog ili negiranja, bez pokušaja potpunog svatanja i objašnjenja suštine ili čak komparacije sa svojstvima drugih stvorenja. Iz navedene definicije razumije se da se Tevhidu Lesmao Sifat zasniva na osnovu na tri principa – i onaj ko se od njih udalji neće biti vjernik u potpunosti u ovu vrstu tevhida. Pa imam pod A vjerovanje da Allah te bareke vatala ne sliči stvorenjima i da je daleko od svake manjkavosti. To je prvi princip. Pod B vjerovanje u Allahova dželešanu imena i svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i vjerodostojnom sunnetu bez oduzimanja ili dodavanja i bez iskrivljavanja ili mjekanja i pod C prekidanje svake želje za pokušajem spoznaje istinskog značenja ti svojstava. Pod prvim principom ili temeljem podrazumijevamo poricanje svake sličnosti između bilo kojeg od svojstava Allaha Azzeveđal i svojstava stvorenja. Dokaz nalazimo u 51. ajetu sure Nahal gdje se kaže i nikomu prava nije jer u suri Ihlas Allaha ni sa čim ne uspoređujte. Imam kurtu Kurtubi tumačeći ajet, njemu ništa nije slično kaže, ovdje govori se Dala Đalešanu u njegovoj uzvišenosti, veličanstvenosti, vlasti, lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, ne sliči niko od njegovih stvorenja, ni se bilo kod njih može s njim porediti. Također, i svojstva Allaha Đelešanu koja su u Kur'anu i sunnetu spomenuta, a ona su zajednička po izgovoru u odnosu na Allaha Đelešanu i druga stvorenja uopće ne sliče u svom stvarnom značenju. Zašto? Jer svojstva onoga koji je od uvijek nisu kao svojstva onih koji su stvoreni. Elvasiti Rahmetullah Ali kaže ne postoji zat, odnosno biće, kao što je njegov zat, niti ime kao što je njegovo ime, niti djelo kao što je njegovo djelo, niti svojstvo kao što je njegovo svojstvo izuze u jezičnom pogledu, odnosno izgovoru. I zat koji nije stvoren daleko od toga da posjeduje svojstvo stvorenog, kao što je nemoguće i da stvorno biće posjeduje svojstvo onoga koji stvoren nije. Sve to je pravac sledbenika istine sunnata Rasula sallallahu alejhi ve sellema i džemata prvi generacija muslimana. Sejid Kutub Rahmetullah Ali u tefsiru ovog ajeta kaže Čovjekova priroda sama po sebi u sve to vjeruje jer ne mogu u tvorcu biti slične stvari koje je sam stvorio. Ovaj temelj spada i poricanje svega što se suprotstavlja onome čime Allah azzavadžel opisao samog sebe ili čime ga je opisao Resul sallallahu alaihi ve selleme i zato vjerovanje u Allaha kao jedinog kome pripadaju imena i svojstva savršenstva zahtijeva šta? Zahtijeva negiranje i poricanje žene, druga, partnera, zagovarača, pomagača, izuzev Allahovom dozvolom i zaštitnika od poniženja kao što zahtijeva i poricanje drijemeži i spavanja, umora, zamora, smrti, neznanja, nepravde, zaborava, nesanice, nehata i ostali svojstava manjkavosti. Drugi princip zahtijeva obaveznost ograničavanja u svemu što se pripisuje Allahu Đalešanhu na ono što je spomenuto u Kur'anu i vjerodostojnim hadisima. Jer svojstva i imena Allaha Đelešanu saznaju se putem čuvenja, a ne mišljenja. Allah Đelešanu ne opisuje se izuzev onim čime je sam sebe opisao ili čime ga opisao poslanik sallallahu alaihi vseleme. Isto tako je ne naziva se osim imenima kojima je sam sebe nazvao ili ga je njima nazvao Rasul sallallahu alaihi vseleme zato što Allah Đelešanu najbolje zna svoja imena i svojstva, a dokaz je 140. jajet sura al-Bakare, reci znate li vi bolje ili Allah. Ako je Allah Đalešanu najznaniji samome sebi, i ako su njegovi poslanici samo istinu govorili, jer oni samo prenose ono što im je Allah objavio, onda se na području Allahovih imena i svojstava prihvatajućih i obratno, moramo obratiti onome o čemu nas je obavijestio Allah te Tebare Kvetala i Resul sallallahu alaihi wasallam. U tom kontekstu Imam Ahmed ibn Hanbel kaže Allah Đelešanu ne opisuje se izuzev onim čime sam sebe opisao ili ga je opisao poslanik sallallahu alaihi wasallam nimalo ne prekoračujući u tome Kur'an i Hadis. Nuaym ibn Hamad, Buharin učitelj kazao je ko Allaha uporedi s njegovim stvorenjem učinio je kufr, ko zaniječe je bilo šta od onoga čime Allah Đelešanu sam sebe opisao ili ga je opisao njegov poslanik sallallahu alaihi ve selleme učinio je kufr. I ono čime Allah te barke ve opisao sam sebe i čime ga je opisao Resul sallallahu alaihi ve selleme ne može se s drugim porediti. I ovaj princip, pored svega navedenog, zahtijeva od svakog punoljetnog šrijatski obaveznog čoveka da vjeruje u sve što se prenosi od Allahu imena svojstava u Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi selleme i da ih prihvati u njihovom jasnom i osnovnom značenju u arapskom jeziku bez nijekanja bilo čega od njih i bez ikakvog iskrivljavanja tokom tumačenja odstupajući od stvarnih značenja. Treći princip od čovjeka zahtijeva da vjeruje u sva svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i sunnetu bez pitanja o njihovoj suštini i stvarnom značenju. Zato što se spoznaja svojstava temelji na spozna i bića, jer se svojstva razlikuju shodno raznici njihovi nosilaca. Kao što se uopće ne pita o Allahom biću i njegove kakvoći, isto tako nije ispravno pitati o njegovim svojstvima. Prenosi se od velikog broja prvih generacija Selefa da su kada bi bili upitani o Allahovom uspinjanju El Istiva kazali uspinjanje je poznato, a način nepoznat, iman u njega je vađib obavezan, a pitanje o njemu, odnosno o načinu tog uzdizanja je bidak, zabranjen. Selef se složio da je nama nepoznat način uspinjanja Allaha Đalešanu i da je pitanje o tome novotarija. I ako bi nas neko upitao kako naš gospodar silazi na dunjaličko nebo, kazali bismo mu kako on izgleda. Pa ako kaže da ne zna, onda ćemo nadovezati se na rečeno, mi ne znamo kako on silazi, jer znanje o atributu zahtjeva znanje o nosiocu toga atributa. Pa kako od nas može neko da traži da mu se objasni na koji način Allah Đelešanu čuje, vidi, govori, kako se uspinje silazi, a pa dotični ne poznaje izgled, izgled Allaha Azzaveđal. Ako prihvatimo da Allah Đalešanu njegovo postojanje sa svim svojstvima savršenstva i da mu niko sličan nije stvarna činjenica, ekvivalentno tome je i njegov sluh, vid, govor, silazak i uspinjanje stvarna činjenica, a istovremeno ne sliči sluhu stvorenja njihovom vidu, govoru, uspinjanju i silaženju. Iz navedenog da se uočiti da ovu vrstu tevhida narušava nekoliko stavki. Na prvom mjestu je, odnosno prva pogreška, zove se tešvih, a ona označava upoređivanje svojstava Allaha Đelešanu sa svojstvima stvorenja, kao što kršćani upoređuju sa alaih selama, sina Marjemina, jevreji Uzeira, a mušljici kipove sa Allahom Đelešanu, ili kao što pojedine sekte upoređuju Allaho Đelešanu lice s licem stvorenja, njegovu ruku s rukama stvorenja, sluh s njihovim sluhom i slično. Druga pogreška je iskrivljavanje značenja Allaho i Đelešanu svojstava alegoričnim tumačenjem ili bilo kakva zamjena i izmjena u njima. Et tahrifu bi ta'wil, kao što je iskrivljavanje riječi imena i svojstava dodavanjem ili oduzimanjem ili promjenom hereketa u riječi kao što su neki učinili sa Allahovim riječima iz 164. ajeta sura Nisa Allah je sigurno smo samo razgovarao tako su umjesto dame na riječi Allah stavili fethu da bi značenje bilo da Allah nije govorio sa Musaom nego da je Musa ali selam govorio Allahu azzawajal na uzubila je ta'ala najispravniji put po pitanju Allahu i svojstava jeste pravac prvih generacija muslimana, pripisujući Allahu ono što on sam sebi jeste pripisao i ono što mu je pripisao njegov poslanik alaih selam, bez alegorije kojom se negiraju svojstva i bez uporedbe koja ne priliči Allahovom veličanstvu i jednoći. Radi navedenog, sve što se spominje u Kur'anu i vjerodostojnim hadisima, poput lica, ruke, uspinjanja, srđbe, silaženja, zadovoljstva i ostali svojstava mi pripisujemo Allahu Đelešanu bez uporedbe sa svojstvima stvorenja i bez alegoričnog tumačenja koje vodi u njihovo njekanje. Nadovezat ćemo se rečeno i potvrditi to riječima koje je izgovorio imam Šafija. Vjerujemo Allaha i sve što je došlo od Allaha onako kako to On želi. I vjerujemo Allahov poslanika koji i sve što je od njega došlo onako kako je on to mislio i želio. Treća pogreška zove se ta'til, shvatanje o lišenosti Allaha svi atributa, njekanje Allaha i Đalešanu svojstava i poricanje njihove povezanosti s bićem Allahovim, kao što je negiranje Allahovog potpunog savršenstva putem njekanja njegovih imena i svojstava, ili negiranje obhođenja s Allahom Đalešanu ostavljanjem ibadeta ili poricanje veze između stvorenja i njihovog stvoritelja, ili kao što neki tvrde da je materija od uvijek, znači nije nastala, i da je Allah Tebara Kvetala nije stvorio. Četvrta pogreška zove se tekif, a ona podrazumijeva razmatranje o kakvoći, to jeste određivanje kakvoće svojstava Allaha Želešanu i ustanovljenje njihove suštine. Ovaj pravac prihvatanja Allahovih svojstava imena koja su spomenuta u Kur'anu i Sunnetu u njihovom prvobitnom značenju, bez uporedbe iskrivljenja, njekanja i razglabanja o njihove kakvoći, pravac je Selefa, Shaba, Tabi, Tabina, Jetva, Tabina. Ševkani kaže, pravac Selefa od Shaba, Tabina i Tabi, Tabina jeste prihvatanje i prenošenje dokaza o svojstvima u njihovom osnovnom značenju bez iskrivljavanja, prenaglašene alegorije, komparacije i nijekanja kome vodi najveći dio vila. I oni bi, ako bi ih neko upitao o nečemu od svojstava Allaha Đelešanu, citirali dokazi, su sustezali su se od stava, rekla, kazala, govoreći, Allah Đelešanu rekao je ovako i mi ništa više o tome ne znamo i ne pokušavamo govoriti o onom što ne znamo, niti nam je Allah dao da to prekoračimo ako bi pitalac nastojao dobiti nešto više, oni bi ga izgrdili, zabranjujući mu da se zanima za ono što ga se ne tiče i da traži ono do čega je nemoguće doći izuzev ulazeći u bidat, koje je mimo onog na čemu su oni bili, a što su upamtili od Rasula alaih selama, a tabini od ashaba i tabi tabini od tabina i u ovim odabranim stoljećima bio je jedinstven stavi govor po pitanju svojstava Allaha Tebar Kvetala. Oni su se brinuli o onome o čemu im je Allah naredio da se brinu i što im je naredio da izvršavaju, počevši od imana u njega pa do obavljanja namaza, izdanja zekijata, posta, hađa džihada, gljeljivanja i metka u dobrotvorne svrhe, što je garancija pobjede u džennetu i spasa od džahnemske vatre. Potom upućivanja na dobro i odvraćanja od zla, sprečavanja nasilnika od nereda svim raspoloživim sredstvima, nisu se zanimali ničim drugim, što Allah Đelešanu nije tražio da čine, niti ih zadužio. I radi toga je vjera tada bila čista od primjesa novotarije. Allahova Đelešanu lijepa imena jesu njegova vlastita imena o kojima nas je on obavijestio u Kur'anu, njegovog poslanika alaihi salam u vjerodostojnom sunnetu. Svako od tih imena ukazuje na jedno ili više svojstava Allaha Đelešanu, a svako ime izvedeno je iz glagola dotične riječi. Naprimjer, El Alim, sveznajući, izvedeno iz glagola Alime znati, isti je slučaj s imenima El Qadir, je Semje, onaj koji čuje El Basir, onaj koji sve vide i tako dalje i tako dalje. A ime koje u sebi sadrži značenja svih ostalih imena je svojstava jeste Allah. Islamski učenjaci razilaze se po pitanju korijena te riječi, dok jedni smatraju da je izvedena iz riječi El Ilah, drugi smatraju da uopće nije izvedena nego da je to osnova. Ova imena ujedno su i svojstva Allaha Đalašanu i tome nema kontradiktornosti. Rahman je ujedno i ime i svojstva Allaha Azzavadžal. A sva Allaha Đalašanu imena ukazuju na određena značenja koja su bez izuzetka atributi pohvali. Allahova imena nazvana su lijepa zato što se njima naziva i opisuje najljepši i što imaju najplemenitija značenja. Tevhidu lesmavo sifat od nas zahtijeva da vjerujemo u svako ime kojim je Allah Želešanu nazvao sebe i u značenje na koje dotično ime ukazuje kao i u njegovu refleksiju na nas same. U Kur'anu se navodi ima Rahim i mi vjerujemo da je to ima Allaha Đelešanu, da ono ukazuje da je Allah milostiv i da će se on smilovati kome bude želio. Što se tiče broja Allahovi Đelešanu lijepi imena u hadisu se spominje 99. Imami Buhari i Muslim bilježe hadise Buhurere radijallahu an u kome stoji rekao Resul sallallahu alaihi ve selleme Allah Želešan ima 99 imena, stotinu manje jedno koji ih nauči i po njima postupi ući u džennet. Allah je vetr, znači ne par i voli vetr. Islamska ulema složna je u tome da riječi poslanika Ali Selama 99 imena ne znači da su ona sva obuhvaćena tim brojem, nego da je u ovom hadisu spomenuto 99 imena i da će onaj koji nauči na pameti po njima postupa ući u džennet. A tim sa hadisom ne nijeću ostala Allaho imena. I ovim hadisom se obavještava da će ući u džennet onaj koji ko ovih 99 imena obuhvati, a ne da samo Allah Đelešan ima ta imena. Dokaz da Allah Đelešan ima imena o kojima nas nije obavijestio, nego ih je zadržao kod sebe u gajbu, jeste hadis Rasula alaih selama u kojem stoji nijednog muslimana neće zadesiti kakva nedaća ili žalost, pa da kaže, Allahu dragi, ja sam tvoj rob, sin tvoga roba i robinje je tvoje, moj život je u tvojoj ruci, nadamnom se sprovodi tva presuda. Tva odredba prema meni je pravedna, ja te molim svakim tvojim imenom kojim se sebe nazvao, ili se ga u svojoj knjizi objavio, ili si otkrio nekome od svojih robova, ili si ga zadržao kod sebe u gajbu, da Kur'an učiniš proljeće moga srca, nestankom moje tuge i odlasko moje nedaće i poteškoće. A da Allah Đelešan neće od njega odstraniti njegovu nedaću i njegovu tugu zamijeniti radošću. A sahavi tada rekoše, Allahov poslaniće, da li ćemo ove riječi učiti na pamet? On reče svakako. Svako ko ih čuje, treba i naučiti na pamet. A što se tiče obuhvatanja Allahu imena, u navedenom hadisu, po tim se podrazumijeva njihovo pamćenje, razumijevanje, vjerovanje u njih, nastojanje da se o njih ne ogluši postupanje prema njihovim značenjima u našem odnosu prema Allahu Đelešanu i molba Allaha Đelešanu njima. Tako da bi ukratko značenje hadisa bilo koji ih nauči na pamet razmišljajući o njihovom značenju i postupajući ponome što ona od njega zahtijevaju i priznavajući svetost onoga koji se njima zove sigurno će ući u džemet. Dokazi iz Kur'ana i sunnata za tevhid esmava sifat su mnogobrojni. Jedno kur'ansko poglavlje nije bez spomena Allahu imena i svojstava, čak ni jedna stranca Kur'ana. Kur'an spominje Allahu imena i svojstva i na njih ukazuje u raznim temama poput ibadeta, tevhida, zakonodavstva. Što se tiče sure koja obuhvata sveti vrste tevhida, to je sure ikhlas Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ona odgovara trećini Kur'ana po vrijednosti i to je upravo ta trećina, to je upravo ta, taj tevhid kojim je obuhvaćen Kur'an. Ova uzvišena sura obuhvatila je pripisivanje svakog vida savršenstva Allahu Želešanu i negiranje svakoj manjkavosti. U njoj Allah Đelešanu obavještava nas da je on jedini Bog, da je on utočište svemu, da nije rodio, niti je rođen i da mu rava niko nije. Riječ Ehad znači onaj kome niko nije sličan niti ravan. Ovo ime ukazuje na to da je Allah Đelešan jedini koji zaslužuje da mu se obraćamo prilikom nedaća i nevolja, a tu činjenicu ne narušava postupak onih koji su skrenuli s puta istine i zalutali, pa se obraćaju, a okreću se od stvoritelja Allaha Đelešanu, jer ako je Allah Đelešanu tvorac i upravitelj svega, i ako nema drugog tvorca i upravitelja, onda je obraćanje nekom drugom velika besmislica, jer je sve u njegovim rukama. Kao što se imenom Elahad miječu sve osobine manjkavosti i nepotpunosti, tako se imenom Asamed potvrđuju sva svojstva savršenstva i veličine. Radi toga Allahov poslanik Ali Selam kazao da ova sura odgovara trećini Kur'ana jer u sebi se adrži kompletan akaj islama koji se temelji na pripisivanju svi svojstava savršenstva Allahu Azevedžel, a negiranju svojstava manjkavosti i na obožavanju samo njega jedinog u svim vidovima ibadeta. Cijeli Kur'an je akidet koji objašnjava ljudima šta su dužni vjerovati od svojstava imena Allah Đelešanu. Šarijat koji objašnjava ljudima njihova prava i obaveze način međusobnog obhođenja, kazivanja i propovijesti kojima Kur'an objašnjava ljudima Allahove zakonitosti u njegovom odnosu prema ljudima i kojima se detaljno objašnjava nagrada i kazna obećanja i prijetnja Allaha Tebareke Vata'ala. Ibn Kajmel Džavzije u komentaru ove sure kaže Surehla sadrži sve vrste tahida i sve što smo dužni vjerovati od svojstava Allah Želešanu, od nije ta jednoće kojom se negira bilo kakav vid sudruga Allahu, sa medijeta da Allah Želešanu kao utočište svemu nijekanja poroda i rođenja što je nužnost samadijeta i nijekanje bilo kog ravnog njemu što za sobom povlači negiranje bilo kakve sličnosti i poređenja s drugima. Ova sura sadrži pripisivanje svih vidova savršenstva Allahu Tabaraka Ta'ala i negiranje svake vrste nepotpunosti, negiranje bilo koga sličnog i istog njemu u njegovom savršenstvu i negiranje bilo kog sudruga. Što se tiče ajeta kojeg treba spomenuti u ovom poglavlju, to je ajetul kursi za koje Allahu poslanih alaih sallam kaže da je najuzvišeniji ajet u Koranu, u kojem stoji Allah je nema Boga osim njega živi i vječni, ne obuzima ga ni drijemežni san, njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova, on zna šta je bilo prije njih i šta će biti poslije njih. A od onoga što on zna, drugi poznaju samo onoliko koliko on želi. Prijestolje njegovo buhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo, on je svevišnji veličanstveni. Ovaj ajet obuhvata sva tri dijela tevhida jer sadrži i lijepa imena i njegova svojstva i svako od njih predstavlja jedan od principa islamskog akideta. Riječi Allah je nema Boga osim njega utvrđuju princip uluhijeta koji je srži temelj kompletnog tevhida na kome počiva pogled na cjelokupni život iz kojeg proizilazi obožavanje i obraćanje u vidu ibadeta samo Allahu Đelešanu, da čovjek ne može biti rob nikome izuzem njemu. Nikome se neće obraćati u vidu ibadeta osim njemu, nikome neće biti pokoran izuzem njemu, nikome se neće obraćati za presudu izuzem njemu i ni od koga neće uzimati zakon, ideale, propise, ponašanja, niti načine, shvatanje izuzem sa izvora od Allaha Tebarka Vetala. Riječi Allaha subhanahu wa ta'ala živi i vječni, svevješnjem biću pripisuju dva uzvišena svojstva. El hajj, živi, jeste onaj kome pripada vječni život i vječiti opstanak, kojem nema početka niti kraja. Život kojim se opisuje Allah te barke wa ta'ala, sobstveni je samostalni život koji nije proizašao iz nekog drugog izvora, kao što je slučaj sa životom stvorenja kojima je život podario njihov stvoritelj. Njegov život je od uvijek i za uvijek koji ne počinje od nekog momenta, niti se završava u drugom vremenu. El Qayyum je onaj koji održava sva stvorenja i upravlja cijelim svemirom u svim njegovim stanjima. On je upravitelj svih stvorenja, on je obskrbljuje, čuva, pazi i određuje im ono što on želi. Ta dva imena, El Hay i El Qayyum, spadaju među dva najveća, odnosno najodabranija Allahova imena, jer se na njima temelje sva ostala Allahova lijepa imena i značenja. Svi njih se svode na značenje ova dva imena. Atribut života ima sva svojstva savršenstva i nijedno od njih ne izostaje izuzev ukoliko se radi o slabom, nepotpunom životu, a pošto Allah Đelešanu živi potpuno savršenim životom, njemu pripada svaki vid savršenstva. Dok svojstvo El Qayyum u sebi sadrži njegovu potpunu neovisnost i apsolutnu moć, jer on sam po sebi postoji, nikome nije potreban ni u kojem pogledu. On uzdržava svakog drugog, te je sve što postoji ovisno o njegovom postojanju i njegovoj odredbi. Riječ Allah lešanu, ne obuzima ga ni drijemirni san, potvrda su da on sve održava i da sve postoji zahvaljujući njemu, jer drijemirni san suprotni su savršenom životu i potpunoj neovisnosti. Njegovo je ono što je na nebesima, ono što je na zemlji, potvrđuju njegovu apsolutnu vladavinu nad svime što postoji, vladavinu koja ničim nije ograničena, koja je daleka od bilo kakvog sudruga. I to vjerovanje, ukoliko se učvrsti u srcima ljudi, ima veoma veliki utjecaj u njihovom životu. Sejid Kutub Rahmetullah Ali kaže, ukoliko se pravilno shvati apsolutno vlasništvo, Allaha Đelešanu onda postaje jasno da ljudi u osnovi ne posjeduju ništa, nego da im je svime što posjeduju zadužio jedin istinski vlasnik koji posjeduje sve. I zato moraju da se u toj zadužbini vladaju po upustima istinskog vlasnika koji ih je time zadužio. A njegova uputstva objašnjena su u zakonu, šarijetu, i oni nemaju pravo prekoračiti ta uputstva jer će izgubiti pravo na raspolaganje, povjerenim i njeli postupci će biti bespravni i sama čovjekova svijest o toj činjenici, njegov osjećaj da je istinski vladar svega što postoji na nebesima i na zemlji Allah Đelešanu, shvatanje da on sam nije pravi vlasnik svega za što kaže da posjede i da je njegov pravi vlasnik Allah Tebare Kvetala, osjećaj da je sve što pozajemnica na određeno vrijeme koji će nakon toga ponovo uzeti njen vlasnik koji mu je to ustupio na određeno vrijeme Sama svijest o tim činjenicama dovoljna je da ublaži žestinu čovjekove pohlepe i požude njegove škrtosti, tvrdičluka i bijesne grabežljivosti. Dok s dovoljna je da u čovjeku proizvede sreću i zadovoljstvo onim što mu od obskrbe dođe, tolerantnost i darežljivost uz ono što ima. I da čovjekovo srce ispuni smirenošću i zadovoljstvom bez razlike da li imao ili nemao i zato se neće previše žalostiti za onim što ga mimo iđe, niti će se previše radovati onome što istinski želio pa dobio. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? Pojašnjenje su stepena uluhijeta i stepena ubudijeta. Jer svako je stvorenje roba Allahu Đelešanu i nijekom slučaju ne može prijeći grance robstva, niti iz njih izaći. Zato neće moći činiti za drugoga izuzet po njegovom odobrenju. I tom činjenicom islamsko vjerovanje postavlja jasnu granicu između robstva i gospodarstva, tako da se uopšte ne miješaju i neme ništa zajedničko od svojstava i osobina. On zna šta je bilo prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna drugi znaju samo onoliko koliko on želi potvrda su da Allah Allaho Đelešanu znanje obuhvata celokupan prostor, vrijeme i sve što postoji. I objašnjenje da su stvorenja nemoćna i da je njihovo znanje nepotpuno, da mogu znati samo ono što im Allah Đelešanu odobri. Vjerovanje muslimana u to svojstvo Allaha Đelešanu i dubok osjećaj u njegovom srcu da sam Allah Đelešanu sve zna, utječe na vjernika da stalno ima na umu Allaha Đelešanu i da pazi na njegove odredbe da se brzo kaje ukoliko učini kakvo loše djelo i da je svjestan slabosti i neznanja i Allaho je blagodati prema njemu kroz sve čemu ga je poučio od istine. Sve to čovjeka čini stalno i neprestalno zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala i dalekim od oholosti, rasipništva i hvalisanja. Prijezgovo obuhvata je nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihova dokaz su njegove apsolutne moći. Potom Allah Đelešan završava ajet spomenom dva lijepa imena, on je svevišnji veličanstveni, svevišnji onaj koji zna svi stvorenja i niko ne može doseći do njega, a kogod to pokuša, Allah Đelešanu će ga poniziti, vratiti u ponor na ovome svijetu, a kazati i poniziti na budućem svijetu. A veličanstveni Al-Azim jeste vlasnik veličine i sve manje od njega da ne postoji ništa veće i veličanstvenije od Allaha Tebare Kvetala. Tako da, kad se u čovjeku učvrsti istina o Allahove veličini i uzvišenosti, on se nikada neće uzoholiti niti postati tiranin, nego će se Allaha bojati, od njega strahovati i biti pristojan prema njemu i njegovim stvorenjima. To su samo neki od pokazatelja uzvišenosti i veličine Ayatul Kursije – i zato bi ga svaki musliman trebao naučiti na pamet i razmišljati o njegovom značenju da ga se stalno prisjeća i nastoji izvršiti sve što od vjernika zahtjeva. O vrijednostima ovog ajeta govore i mnogi hadisi, spomenut ćemo samo neke. Imam Buhari je bilježio da buhorere u kome stoji da Allah poslanik alaih sallam rekao kada legneš u postelju proučajatelu kursiju Allahu la ilaha ilaha wa rahayu wa rahayu wa rahayu do kraja ajeta pa će ti Allah Đelešanu podariti čuvara koji će te štititi od šeitana tako da ti neće moći prijići sve dok ne osvaniš. A ima muslim prenosio sahihu od Ubeja ibn Kjava da je rekao Allahu poslanik alaih sallam kazao je o Ebu Munzir znaš li koji je najvrijedniji ajet u Kur'anu Allah njegov poslanik najbolje znaju rekao Allahu poslanik ponovo reče o Ebu Munzir znaš li koji je najvrijedniji ajet u Kur'anu ja mu tada rekao Allahu la ilaha ilahu al hayyul qayyum. Allahu poslanik me pomilao po grudima i dodao neka ti je prijatna nauka o Ebu Munzir. To bi bilo osnovno ukratko o vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaustavio bi se ovdje. Drugi put možemo govoriti u vjerovanju o Meleke, njegovim principima i osnovama moleći Allah subhanahu wa ta'ala da nam omogući da mi budemo od tih koji će doista učiti njegovu knjigu, nastojati da je razumiju, nastojati da svate i primjene ono što se nalaze u tim kuranskim ajetima, jer samo na takav način možemo postići uspjeh, sreću i zadovoljstvo na oba svijeta. Allahumma amin. Subhanike Allahumma bihamdika Ašadu an la ilaha ila ant. Nastakfiru fe natubu ilaika. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته